Ciam vi eniras novan auton hodiau, ofte la interno aspectas pli al granda telefono ol tradizia veturilo. Prescau cio trovigas en unu brila ecrano. Sed tiu racconto ne comencigas ce la firmao Tesla, sed en la 1980 iaroi, ce auto cium multae homoi ec ne plu memoras, la Buick Riviera. En 1986, oni presentis la Rivieran cun io vere neordinara por la tempo tush ekrano meze de la panelo. Oni nomis cin grafica reg centro. Gian anstatauis pli ol octa capartain butonoin cae leviloin. Sur la ekrano aperis malgrandae bildoi. La simbolo de la ventumilo et turnigis ie malsamai rapidoi, depende de la agordo de la climatizilo. Oni povis shangi la sonon, vidi in datumoin, et legi elektronicae mesuriloin. Por multae homoi tio shainis quasau el fictia filmo. Tamen la reala vivo estis malpli magia. Gravae autorevue prescribis la sistemon kiel fiascon. La tusche crano estis mal rapida, postulis multain frapetoin, cae devigis la soforon rigardi mal supren, anstatau antauen. Usantoe plendis, che la simplae agoe qui antaue postulis nur unu movon de fingro, farigis tuta ceremonieto vendado falis, cae post celca jarroi biuec simple resignis. La ideo shaine mortis. Se gi ne restis entombigita pot ciam, en la fruae du mila jarroi, ciam post telefonoi farigi sagiae, fabricantoi de nove ecpensis pri grandai ecranoi en autoi. En du mil dectu alvenis la modelo so de Tesla, cun grandega decsep sola tus ecrano en la centro. Prescau cio estis regata tie. Klimatizilo, navigado, radiostazioi, ec la automobilae agordoi mem. La auto aspectis kiel veturanta computilo. Multae homoi ec pensis, jen la estontezzo. Aliae fabricantoi ne volis aspecti malmodernae. Crome, unu granda ecrano ofte estas pli malmulte costa ol decoe da apartae butonoi cae mecanismoi. Do, ec aperis ciae solvoi. Cascitae pordoteniloi, shangiloi kiwi estas rado, stango quiu ciam resaltas alla meso, au vizo da malgrandai butonoi apud la chauffor seggio. Ec la gantuio en iui autoi malfermigas per menuo en la ecrano, ne per simpla tenilo. Imagu quiam strange tio aspectas al fairo brigadisto, quiu provas rapide malfermi pordon post accidento. Tie aperas la unua seriosa problemo, securezzo. Ciam vi havas veran butonon por heitilo au lumoi, via mano lernas la locon. Vi povas atingi gin ec blinde. Per tus ecrano, cio estas plata bildo. Vi devas rigardi, tra rigardi menuoin, attendi che via fingro ne saltas pro maglata asfalto. Esploroi montris che tempo por reagoi de soforoi pli longigas che a mili sercias ion en la ecrano, foie ec pli orce homoi qui sendas text messagioin. Sur neggia monta voio, tio ne plu estas nur geno, sed vera dangero. La dua problemo estas pli nevidebla. Datumoi. Modernae autoe plen plena sia sensiloe, cameraoe, cae computiloe. Ili povas collecti informoin pri via loco, via vocio, via vetur stilo. Esploro de la fondajo Mozilla, montrisce multae marcoe en siae condicioe reservas la raiton collecti multe pli da informoe, ol absolute necessas, cae dividi ilin con aliae firmaoe, asecuroe, foie cun registaroe. Por ordinara shoforo estas malfacile sci kio efektive okazas malanta la ekrano. La bona novajo estas ke nacio movigas en unu direkto. En Europo la sendependa organizo Euro Nozo Apo anoncis ke ekte 2026 auto ne ricevos la plej altan sekurecan takson se certaj esencaj funkcioj ne havos fizika en shaltiloj. Ekzemple indiklumoj, aver signaloj kaj vishiloj. En kato montris che plei multae e facte preferas ordinare in butonoin. Quelcai grandae fabricantoi iam promesis revenigi ilin. Ciel diris unu conceptisto, auto ne estas telefono, ci estu auto. Do, kion ni lernas el la historio inter la bioecriviera ca la hodia oaia cranoi? Eble la technologio foie curas pli rapide ol nia homa atento. Estas bele havi moderna in functioin, sed ce rapidezzo de auto, la plei granda luxo estas clara, simpla regado. Ironie, postium da iaroi da ciferezza magio, la plei intelligenta solvo eble estos mal nova vera butono, ciun vi povas trovi sen rigardi.